an der Lotrubrik vun der Lützeboer Bahai. O Mikro de Jean-Marie Nau. Haut wie ich en Kleingeschicht aus dem Träerer Bahai Echo. Den Autor ist leider nicht bekannt. Et vorumole junge Mann, der gar nicht viel Geduld hat, an den sich immens gut streiten konnte. Sei Pap wollt ihm dabei helfen, sei Charakter zu verbessern, an hört ihm ein Köcht mit Neil gehen, an zu ihm gesot, lauscht einmal, all Chaos, wannst du nur den Geduld verleihst, oder wannst dich mit einem Streits, dann hältst du ein Null an du Schleißen an der Gerde Potto. Gut, den nächsten Tag schlägt der Junge 37 Neil an der Gerde Potto. No puer Wochen huet er geléiert, sech e bisse besser ze behoelen, an so goufen et all derch Mannerneel, déi hir an de Potto geschloen huet. en huet herausfund, dats et méi einfach ass, sich ze behoelen as sich ze beherrschen, wie andauernd Neel anzuschloen. Weinet du Pferderdeprucht huet, ke Nol méi brechen anzuschloen, ass se stolz bei se Papgang film dat ze zielelen. Wonnerbar so de Pap. Kanst du lo fir all der, wost du net streits, e Nol aus dem Potto ni se rauszeien. Ja. Déich sie vergang, bis de Joke Kerel neel alle Goeten auss dem Potto raushät. Dun ass de Papmerzing Jong beide Potto gängen an huet dem alt Lächer gewissen, déi duch die Neel en Sterne sinn. Mei Jongsoten, du hast dich wirklich gut drogin an dich gut behol, all Respekt. Me guck mal, wie viel Lächer lo am Potto sind. Diese Gerde Potto wird nie mehr so sinn wie in ein Gewehr. wannst du mat engem Streits, an du vernenzen, an du sees ihm schlecht wieder, Hanna leist du him auch eng wonn, genauso wie des Lächer. Du kannst auch immer engem Messerstierchen an dat Messer heraushöllen, aber von déi bleibt. Et das egal, wie viel Mols du dich bei ihm entschuldigst, d'won déi bleibt. An engem verbal Wedoen ass schlimm wie eng kiperlech Wedoen. ass dat eng Wonnerbar manéier kannner a Jourentlechen e moralisch Prinzip ze weisen, ass mé huet ze ganz gut gefalt Geschicht. Direkt si mat dobei ocht Beheischrifte kom, a wieviel Wert du op der Zéung vun de Kanner gelecht gëtt. Häiflichkeet gen die Weisen Ären, eiser Familie an eise Matmënschen, a seng vun denen Duenden, op déi soviel Wert gelecht gëtt, an do mir wossen er seche och nach Fehldrun ze schaffen. Äderfeier ze schmoll kennt dat vu dhéiflich geht, an dee behai Textafir, déi ich bei mir am Computer gespeichert hunn. Behauler seet, dass Täiflichkeet d'Kron vun all den Durenden ass. An ihr seet weiter, gesehnt ass den, de mat dem Mantel vun der Oprichtigkeet gekleders, an er liicht mat der Luucht vun der Häiflichkeet. Das Geschicht as awer och eure Meng Bestätigung, das allgeeschtech Prinzip sich an eiser materieller Welt ërëm a wie immer gowichches Rubrigerréiert vun de Lettzebuier Bahai. Allo am Internet ënnert www.brhi.lu.